Արցախի հանրային ռադիո, ռադիո։ Հանրապետությունում տեղի ունեցող իրադարձությունների օպերատիվ լուսաբանում։ Կոնտակտային հեռախոսներ 40809 43993։ Նախորbanությունների մասին համարոտ։ Հակառակորդ հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է շուրջ 75 անգամ։ Յակոմինսկի խմբի ֆրանսիացի նոր համանախագահը կայցելի տարածաշրջան։ Թարիշուն բարեկարգման աշխատանքներ են իրականացվում։ ԵԱԿ նախարարական խորհրդի նստաշրջանում կքննարկվի նաև Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հարցը։ Սիրիայի շուրջ իրավիճակը կարող է ազդել Հայաստանի վրա։ Հրաժեշտ աշնանը վերտարության միջոցառում Արցախի պետական համալսարանում։ Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարանում կգործի բնական տեխնոլոգիաների լաբորատորիա։ Բաքուն փորձել են ձախողել Սոսո Պավլիաշվիլիի համերգը։ Մագնուս Կարլսենը պահպանել է շախմատի աշխարհի չեմպիոնի տիտղոսը։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ Նոյեմբերի 30-ի լույս դեկտեմբերի 1-ի գիշերը Ղարաբաղ-ադրբեջանական հակամարձօրքերի շփման գծում հակառակորդի կողմից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտվել է շուրջ 75 անգամ, որի ընթացքում տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղությամբ արձակվել է մոտ 2000 կրակոց։ Շեփման գծի հարավային եւ հարավ-արևելյան ուղություներով ադրբեջանական զինուժը կիրառել է նաեւ հաստոցավոր ավտոմատ նռնականետ, իսկ արևելյան Մարտունու պաշտպանական հատվածում 82 մմ-անոց mm ականանետ։ Հակառակորդի նախարձակ ակտիվությունը ճնշելու համար պաշտպանության բանակի առաջապահ ուժերը դիմել են անհրաժեշտ գործողությունների եւ շարունակել վստահորեն իրականացնել իրենց արժեվ դրված մարտական խնդիրները։ Հաղորդագրությունը տրամադրել է ԼՂ պաշտպանության նախարարության մամլոյցարայությունը։ Յակոմինսկի խմբի ամերիկացի նախկին համանախագահ Ջեյմս Օրլիքը նորից ընդգծել է Վիեննայի համաձայնագրերի իրականացման անհրաժեշտությունը։ Նա ասել է, որ 20 տարի անց ՀԱԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացիչ Անջեյ Կասպրշիկի առաքելության online-ումը կարևոր քայլ է ճիշտ ուղությամբ։ Վեննայում եւ Սանկտ Պետերբուրգում հանդիպումներից հետո նախագահները պարտավորություններ են ստանձնել առաքելության online-ման եւ երկու կողմերից աջակցություն ստանալու հարցում։ Մենք հիմա աշխատում ենք առաքելության online-ման մանրամասների շուրջ։ Վստահ եմ, որ կհասնենք դրան, ասել է նա։ Հիշեցնենք, որ Հայաստանը բազմիցս հայտարարել է պայմանավորվածությունների իրականացման անհրաժեշտության մասին, իսկ Ադրբեջանը հրաժարվում է Վիեննայի եւ Սանկտ Պետերբուրգի համաձայնագրերից։ Յակոմիսկի խմբի ֆրանսիացի համանախագահ դեսպան Ստեֆան Վիսկոնտին կայցելի տարածաշրջան։ Դիվանագիտական աղբյուրների տեղեկություններով այսը պլանավորվում է դեկտեմբերի 2-րդ 10-օրյակին Համբուրգում ՀԱԿ արտգործնախարարների խորհրդի նիստից հետո։ Այսօր տեղի ունեցել ԼՂ ազգային ժողովի մշտական հանձնաժողովների համատեղ նիստը, որը վարում էր խորհրդանի ֆինանսա-բյուջետային եւ տնտեսական կառավարման հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Ռուսլան Իսրայելյանը։ Նիստի օրակարգային թեման էր ԼՂ 2017 թվականի պետական բյուջեի մասին ԼՂ օրենքի նախագիծը։ Գալիք տարվա գլխավոր ֆինանսական փաստաթղթի պաշտոնական ծանոթացման առաջին միջոցառմանը ներկա էին ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը, վարչապետ Արայիկ Հարությունյանը։ Օրինագծի եւ բյուջետային փաթեթի մյուս փաստաթղթերի վերաբերյալ համապատասխան հաղորդում է ներկայացրել ԼՂ ֆինանսների նախարար Սպարտակ Թևոսյանը։ Նա անդրադարձել է նախագծի հիմքում դրված հիմնական մակրոտնտեսական ցուցանիշներին, եկամուտների ձևավորմանը, բյուջեի կատարման համար անհրաժեշտ օրենսդրական կարգավորումներին եւ այլ հարցերի։ Այնուհետև բյուջեի նախագծի մասին լրացուցիչ բարձաբանումներ է տվել ԼՂ վարչապետ Արայիկ Հարությունյանը եւ ներկայացրել 2017 թվականին երկրի սոցիալ-տնտեսական քաղաքականության հիմնական ուղղությունները։ Տեղի ունեցել մտքերի փոխանակում, որի ընթացքում падգամավորները օրինագծի վերաբերյալ հարցեր են առաջադրել գործադիր իշխանության ներկայացուցիչներին։ Համաձայն հաստատված ժամանակացույցի քննարկումները դեկտեմբերի 2-ից կշարունակվեն խորհրդանի մշտական հանձնաժողովներում եւ խմբակցություններում։ Ինչպես արդեն հաղորդել ենք, Թալիշում իրականացվում են բարեկարգման աշխատանքներ։ Համայնքի ղեկավար Վիլեն Պետրոսյանի խոսքով 10 Թալիշցի տղամարդ վերադարձել է գյուղ։ Ինչպես նշել է քաղաքաշինության նախարար Կարեն Շահրամանյանը, առաջիկա ամիսներին Թալիշում մի քանի ուղություններով կծավալվեն շինարարական մեծ աշխատանքներ։ Նախ կիրականացվի գյուղ տանող ճանապարհի վերականգնում, ապա կկառուցվի մանկապարտեզ, հանդիսությունների տուն, գալիք տարվա սեպտեմբերի 1-ից նախատեսվում է շահգործման հանձնել դպրոցը, ասել է նա։ Իսկ էկոնոմիկայի նախարար Անդրանիկ Խաչատրյանի խոսքով գյուղում ավարտական փուլում են խմելու ջրի, էլեկտրականության, կապի եւ այլ ենթակառուցվածքների աշխատանքները։ Առաջիկա օրերին մենք համապատասխան խումբը կուղարկենք Ղարաբաղ Ցելեկոմ ընկերության ձերբերված պայմանավորվածությունը, իրականացնեն ուսումնասիրություններ եւ շատ կարճ ժամանակահատվածում կվերականգնվի նաեւ ամբողջական բյուջեային կապը։ Մի հատվածում աշխատումներ բյուջեային կապը կա, վերևի հատվածում խնդիր ունենք եւ առաջիկա օրերին այդ խնդիրը եւս լուծում կտրվի։ ԼՂ նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչության պետ Դավիթ Բաբայանն էլ ընդգծել է, որ Թալիշի վերաբնակեցումն ազգային պետական արժանապատվության խնդիր է։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ ԵԱԿ նախարարական խորհրդի նստաշրջանի ընթացքում, որը տեղի կունենա դեկտեմբերի 8-ից 9 Համբուրգում, ի թիվս այլ հարցերի անդրադարձ կկատարվին նաև Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորմանը վերաբերող հարցերին։ Այդ մասին ասել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան, ավելացնելով, որ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը նախատեսում է մասնակցել նիստին։ Նախարարական հանդիպման ընթացքում նախատեսվում է անդրադարձ կատարել ԵԱԿ պատասխանատվության գոտում գտնվող տարածաշրջանային հակամարտություններին։ Մտադիր ենք վերահաստատել ԵԱԿ-ի ներդերման կարևորությունը Ուկրաինայի արևելքում ճգնաժամի կարգավորման գործում։ Նախարարները կդիտարկեն նաև Մերձդնեստրի, Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունների կարգավորման հարցերին, ինչպես նաև Անդրկովկասում անվտանգության հարցերով Ժնևյան քննարկումներին ասել է Զախարովան։ Թուրքիայի մասնակցությունը Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորմանը երբեք իրականություն չի դառնա։ Այս մասին ասել է Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի փոխնախարար Շավարժ Քոչարյանը, հակադարձելով Թուրք դիվանագետի պարբերական հայտարարություններին, որ Թուրքիան պիտի մասնակցի Ղարաբաղյան հիմնարարցի կարգավորման գործընթացին։ Դա միշտ եղել է Բաքվի երազանքը, որը երբեք չի իրականանա, նշել է Հայաստանի Հանրապետության փոխարտգործնախարարը։ Ֆրանսիայի ռազմավարական հետազոտությունների կենտրոնի փորձագետ Կայց Մինասյանը անդրադառնալով տարածվող տեղեկատվությանը, թե Ֆրանսիան ցանկանում է Ղարաբաղյան հիմնախնդրի շուրջ ծավալվող բանակցային գործընթացում կողմերի համար դրական առաջարկներ ներկայացնել, նշել է, որ դա խոսում է այն մասին, որ Ֆրանսիայի համար Ղարաբաղը կարևոր հարց է եւ ֆրանսիացիները իդեմս նախագահ Օլանդի չեն ցանկանում, որ հիմնախնդրի լուծումը մնա ռուսներին կամ ամերիկացիներին։ Դա շատ լավ է, որովհետև Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդիրը պետք է միջազգային դառնա, ոչ միայն լինի ռուսական ճնշումների տակ, ասել է Կայս Մինասյանը, նշելով, որ մի պետություն, այս դեպքում Ռուսաստանը, միայնակ չի կարող զբաղվել Ղարաբաղյան հիմնախնդրով։ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի եւ Ռուսաստանի զինված ուժերի զորքերի միացյալ խմբավորման հրամանատար գեներալ-մայոր Անդրանիկ Մակարյանը մեկնաբանելով Հայաստանի Հանրապետության եւ Ռուսաստանի Դաշնության միջև Նոյեմբերի 30-ին Մոսկվայում ստորագրված Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի եւ Ռուսաստանի Դաշնության զինված ուժերի զորքերի միացյալ խմբավորման մասին համաձայնագիրը նշել է, որ միացյալ զորախումբը սահմանված պատասխանատվության շրջանակում նախատեսված է հակազդելու Հայաստանի Հանրապետության եւ Ռուսաստանի Դաշնության դեմ ուղղված ագրեսիային, երկու պետությունների բնակության եւ տարածքային ամբողջականության պաշտպանությանը։ Սիրիայի շուրջ իրավիճակը կարող է Հայաստանի վրա ուղղակիորեն ազդել։ Այս մասին ասել է Կովկաս ինստիտուտի տնօրեն քաղաքագետ Ալեքսանդր Իսկանդարյանը։ Նրա խոսքով Հայաստանի համար դա կարևոր է, քանի որ Թուրքիան Սիրիայում ուղակի խաղացող է, եւ առանց Թուրքիայի ինչ որ ստատուս քվո հաստատելու ցանկացած փորձ առայժմ հաջողության չի հասնում։ Մեզ թվում է, թե Մոսկվան մեզ ավելի մոտ է, քան Հալեպը, Բրյուսելը մեզ ավելի մոտ է, քան Մոսուլը։ Այն որ ռուսներն ու ամերիկացիները փորձում են Սիրիայի հարցով ընդհանուր լեզու գտնել, մեզ համար էլ լավ է։ Նրանք փորձում են, բայց ամեն ինչից դատելով առայժմ այնքան էլ չի հաջողվում, նշել է Ալեքսանդր Իսկանդարյանը։ Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Երեք Արցախի պետական համասանում տեղի ունեցավ հրաժեշտ աշնանը վերտարությամբ միջոցառում։ Յուլիա Վանյանի ռեպորտաժը։ Նախաձեռնությունը նախադպրոցական ու տարական մանկավարժությունը մեթոդիկա առաջին կուրսի ուսանողներինն էր։ Այս կերպ նրանք ցանկանում էին ամփոփել իրենց առաջին ուսանողական աշունը։ Երկեր, ժամանակակից ու ազգային բարեր, աֆորիզմներ ու անեկդոտներ, ահա այն ամենն ինչ տեղ էր գտել առաջին կուրսեցիների պատրաստած ծրագրում։ Բնականաբար առանց Տերյանի բանաստեղծությունների աշնան տեսարանն ամբողջական չէր լինի։ Աշուն է, անձրև, ստվերներն անձրև, դողում են դանդաղ, պահ, միապաղավ, անձրև ու անձրև, սիրտը ստանդյում է ինչ-որ անուրախ անհանգստություն, պասիր, լուսիր, ես չեմ կամենում անցած ույսերից, անցած ույսերից տարապել գրգին, նայիր, ախ, նայիր, թավում է նորից մի հիվանդ հոգին, աշուն է, անձրև, Ուսանողների մտահղացումը միսու արյուն չեր ստանա, եթե չլիներ դասախոսների աջակցությունը։ Մանկավարժության եւ հոգեբանության ամբիոնի դոցենտ Արմենուհի Աբալյանը միջոցառման կազմակերպիչներից մեկն էր։ Սովորաբար Աշունն ներկայացնելիս նշում են Բերքու բարիքի տոնը, սակայն մենք փորձեցինք յուրովի նշել Աշունը, հիմք ընդունելով այս երեք ամիսների ուսանողների հետ կազմակերպած բոլոր տոն օրերը եւ անցկացրած միջոցառումները։ Առաջին համարձակ քայլի համար ուսանողներին շնորհավորեց մանկավարժության եւ սպորտի ֆակուլտետի դեկան Շահեն Արմեն Այրինյանը։ Աշունը մեր մասնակիցների ներկայացմամբ յուրահատուկ էր։ Այն ոչ միայն աշնանային գոներ պատկերներով էր, այլ նաև տոների տեսքով էր։ Սեպտեմբերի 1-ից մինչև այսօր մենք ունեցանք տոներ, եւ մեր մասնակիցները իրենց ելույթներում նշեցին այդ տոները։ Ինչ եմ ցանկանում, Մենք թող միշտ գնահատենք աշնանվար գույները, բայց մեր սրտերում միշտ լինի գարուն։ Յուլիա Վանյան այսօր։ Դուք լսում եք լուրեր։ Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարանում կգործի բնական տեխնոլոգիաների լաբորատորիա եւ մենք ունենանք Արցախում ստացվող մաքուր բնական օրգանիկ նյութեր։ Այս մասին ասել է քիմիկոս Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարանի բնագիտական հետազոտությունների լաբորատորիայի հիմնադիր Գագիկ Ներսիսյանը։ Քիմիկոսը նշել է, որ պետք է ունենանք սննդի արդյունաբերության տեխնոլոգիաներ։ Ըստ նրա, նոր լաբորատորիայում շատ բան արտադրել հնարավոր չէ, բայց այն կարող է հիմք հանդիսանալ, որ գործարարը լաբորատորիայի արդյունքների հիման վրա հետագայում աշխատատեղ ստեղծի, ներդրումներ կատարի, տեխնոլոգիա արտադրի եւ սկսի աշխատել։ Դեկտեմբերի 2-ին Թեքիան կենտրոնում տեղի կունենա Հայաստանի Հանրապետության եւ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության անկախության հռչակման 25-րդ տարեդարձերին նվիրված Արցախցի նոր սերնդի գեղանկարիչների եւ քանդակագործների ազատությունը այլընտրանք չունի անկախություն խորագրով ցուցահանդեսի բացման արարողություն։ Ցուցահանդեսին հնարավոր է նաև աշխատանքների վաճառք, որից գոյացած ողջ հասույթը հատկացվելու է երիտասարդ ստեղծագործողներին եւ Շուշիի կերպարվեստի թանգարանին։ Հավելենք նաև, որ ցուցահանդեսը բաց է լինելու մինչև 2016 թվականի դեկտեմբերի 30-ը։ Դա դիվանք այցելելը նշանակում է բացահայտել Կովկասի սիրտը, գրել է լրագրող Սիմոնե Ձոպելարոն իտալական Տրեցանի պարբերականում Լեռնային Ղարաբաղ կատարած իր հերթական այցելության տպավորություններով։ Դա դիվանքն ապշեցնում է կուսական բնության կատարելռության մեջ իր ընկնվածությամբ։ Եկեղեցու պատմությունը սկիզբ է առնում քրիստոնեության առաջին դարերից։ Եկեղեցին Լեռնային Ղարաբաղում է։ Պատերազմն այստեղ մնում է սառած, ասես մի անեցկով, որն արդեն 4-րդ դարից երկար է տևում։ Մշակութային ու կրոնական դարավոր ավանդույթների կենտրոնակ է, նաև անվերջանալի տարապանքների ու պատերազմների կենտրոնակ է։ Խաղություն այդտեղ առայսօր չկա, գրել է իտալացի լրագրողը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն այսօր Դաշնային ժողովին հղված ուղերձում պատմել է, թե որն է երկրի ամբողջ քաղաքականության իմաստը։ Դա մարդկանց խնայելն է մարդկային կապիտալի բազմացումը որպես Ռուսաստանի գլխավոր հարստություն։ Այդ պատճառով մեր ջանքերն ուղղված են ավանդական արժեքների եւ ընտանիքի աջակցությանը, ժողովրդավարական ծրագրերին, էկոլոգիայի բարելավմանը, մարդկանց առողջությանը, կրթության եւ մշակույթի զարգացմանը, ասել է Պուտինը։ Նա նշել է, որ Ռուսաստանը կշարունակի ժողովրդավարական քաղաքական համակարգի զարգացման ուղին։ Բաքվում փորձել են զախողել Սոսո Պավլիաշվիլիի համերգը։ Համերգը սկսվել է ավելի քան 1 ժամ ուշացումով։ Երկիչը պատրաստում էր բեմ դուրս գալ, երբ մի խումբ մարդիկ ծեսկրտուկ են սկսել վանկարկելով Ղարաբաղ, Ղարաբաղ։ Անվտանգության ծառայությունը նրանց դուրս է հանել համերգային դահլիճից։ Ադրբեջանի սև ցուցակից Սոսո Պավլիաշվիլին հանելու ու Բաքվում նրա համերգը կազմակերպելու պատմությունն ակտիվ քննարկվում էր այդ երկրի մայրաքաղաքում։ Ադրբեջանական հասարակայնության առավել պոպուլիստական մասն ակնկալում էր, որ երկիչը պետք է ներողություն խնդրի Լեռնային Ղարաբաղ այցելելու համար, սակայն երկիչը ներողություն չի խնդրել։ Սոցցանցերում սկսվել էր արշավ Սոսո Պավլիաշվիլու համերգը բոյկոտելու կոչով։ Մարզասերների համար Նորվեգացի գրոսմաստեր Մագնուս Կարլսենը պահպանել է շախմատի աշխարհի չեմպիոնի տիտղոսը 3-1 հաշվով հաղթելով ռուս տեխնացու Սերգեյ Կարյակինին։ Մոտ 1 միլիոն եվրո մրցանակային ֆոնդով 55-րդ շախմատային մրցաշարը կայացել է Նյու Յորքում նոյեմբերի 11-ից 30-ը։ Ըստ մրցաշարի կանոնների, մրցակիցները պետք է դասական շախմատի 12 խաղ խաղային, սակայն 6-6 հաշվից հետո խաղը շարունակել են թայ-բրեքում, որտեղ ավելի ուժեղ է եղել Նորվեգացին։ Այդ կերպ նա ինքն իրենց ընդյան նվերը մատուցել, քանի որ նոյեմբերի 30-ին Կարլսենը դարձավ 26 տարեկան։ 31-րդ ամառային Օլիմպիական խաղերի արծաթե մեդալակիր եւ Եվրոպայի առաջնության փոխ-չեմպիոն Գորմինասյանը կարժանանա սպորտում ունեցած հատուկ ավանդի եւ սպորտի զարգացմանը նպաստելու համար շքանշանի։ Եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, Վաղ հանրապետության տարածքում սպասվում է անպամած եղանակ, հնարավոր են թույլ տեղումներ։ Վարկյանում 3-ից 8 մետր արագությամբ հարավ արևելյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 2-ից 5, ցերեկը 10-ից 15 աստիճան տաքություն։